život na ovom svijetu je bezvrijedan bez znanja. Znanje je ništavno bez dobrih dijela. Dobra dijela su bezvrijedna bez iskrenog nijeta. A iskrenost je uvijek u riziku sve dok smo živi na ovom svijetu.